Jó reggelt, jó napot kívánok, sziasztok! Ez a Civil Rádió emberi jogi műsora a Mindenki Joga, benne Nagynavaró Balázs köszönti a hallgatókat, köszönt benneteket. A mai két órában Gruber Zoli lesz a segítségemre a technikai dolgokat illetően. Miről lesz szó az elkövetkező két órában? Beszélni fogunk Pakisztáról, ahol immár rövid történet alatt másodjára hajtott végre gyakorlatilag pucsot, Pervez Musharraf az ország első számú katonai vezetője, aki egyben gyakorlatilag az államfői tisztséget is gyakorolja, és alig egy héttel azelőtt, hogy az ország legfelsőbb bírósága döntött volna arról, hogy a parlament általi megválasztása az ország államfőjévé az törvényes volt vagy nem, gyakorlatilag pucsot hajtott végre. Hivatalos szóhasználatban rendkívüli állapotot vezettek be Pakisztánba, és a választásokat egyelőre azt mondják, hogy amelyet januárra terveztek, hogy egy hónappal elhalasztják, a legfontosabb alkotmányos jogokat felfüggesztették, és egy úgynevezett átmeneti alkotmányt léptettek életbe. Pakisztáról, tehát a pakisztáni pucs alkotmányos vagy nem alkotmányos, erről majd beszélni fogunk, pucs hátteréről fogunk tehát többek között beszélni az adás első felében. Aztán közelebb jövünk az európai térséghez, itt van Grúzia, Grúziában, ugye hát a televíziók jóvoltában mindenki láthatta azokat a képeket, amelyek kísértetiesen emlékeztettek legalábbis bizonyos tekintetben a Magyarországon 2006. október szeptemberében történt eseményekre. A lényeg az, hogy Tbilisi fővárosában hetek óta tartott az ellenzéki pártok mozgalmak által szervezett tömegtüntetés, több mint 30 ellenzéki politikus sztrájkolt a parlament előtti, az ottani, a Tbilisi parlament előtti téren, és az elmúlt héten a grúz rendőrség, a grúz biztonsági szolgálat brutálisan oszlatta fel ezt a bejelentett amúgy is törvényes tüntetést. Több száz ember került kórházba, akik nézték a televíziós felvételeket, azok láthatták, hogy a rendőrök hasonlóan mondom, mint amit történt egy évvel ezelőtt, könygázzal, gumilövedékekkel estek a tömegnek, akik uh, amúgy azelőtt békésen tüntettek, és, és látható volt az, ahogy itt is maszkos biztonsági szolgálathoz tartozó emberek verték a tüntetőket. Emellett még, hogy feloszlatták brutálisan ezt a tüntetést, szintén itt pedig egy kicsit Pakisztához hasonlít a esemény, rendkívüli állapotot vezettek be, tehát nem csak Pakisztánban, hanem Grúziában is, Szakásvili államfő avval indokolta ezt, hogy úgymond a ellenzék a tömegtüntetésekkel, amit szerinte moszkvai titkosszolgálati körök szerveztek, az ország alkotmányos rendjének megváltoztatására, értsd az ő megdöntésére törtek, ami tény, hogy a tüntetők, akik kezdetben a választási reform mellett álltak ki, és annak megváltoztatását követelték, miután a rendőrség fellépése egyre erőszakosabbá vált, ezek után már Szakasvári államfő távozását követelték, aki emlékezetes amúgy, hogy egy viszonylag hasonló tüntetés sorozat eredményeképpen került 2003 végén Grúzia élére, akkor az akkori tömeg, az akkori ellenzék egyik vezetőjeként elfoglalták gyakorlatilag a grúz parlamentet, és távoznia kellett az akkori kormányzó erőknek, tehát kicsit Grúzia megismétlődik, ugyanakkor mégis más, tehát erről is szó lesz az adás első felében. Foglalkozni fogunk természetesen Burmával, Burmában, ahol a helyzet bizonyos tekintetben változatlan, bizonyos tekintetben pedig gyakorlatilag rosszabb, mint volt, de azért van néhány fény az alagút végén, erről is beszélni fogunk Burmáról. Két vendégünk is lesz, sőt három, a, egy konferencia vendégei, akik az európai átalakulás, a kelet-európai demokratikus átalakulás tapasztalatairól beszélnek, az ő tapasztalataikat osztják meg velünk. Két civil szervezet képviseletében ők Csehországból érkeztek. A budapesti Közép-Európai Egyetemen most gyakorlatilag egy 4-5 héten keresztül a visegrádi országok képviselői, illetve onnét civil szervezetek képviselői fognak beszélni a saját országukban megtörtént átalakulás, demokratikus átalakulás tapasztalatairól, hogy ezt, úgymond ezt a demokrácia receptet hogyan próbálják más országoknak átadni, amennyiben van ilyen recept, beszélni fogunk erről is a vendégeinkkel. Emellett foglalkozni fogunk Irakkal, emberjogi szempontból, hát Irak sajnos bármere is nézünk, csak újabb és újabb szörnyűségekkel hívja fel magára a figyelmet. A háború ugye most már több mint négy lassan már ötödik évébe fog lépni. Ellenben egy új esemény kapcsán, mégpedig a Blackwaters nevezetű amerikai magáncég katonái, biztonság emberi által elkövetett gyilkosságok kapcsán megint élesen a érdeklődés középpontjába került, hogy mi és hogyan történik ott Irakban. Az elmúlt héten volt egy konferencia közép-kelet-európai, dél-kelet-európai országok oknyomozó újságíróinak volt egy konferencia, mégpedig éppen Budapesten, és itt sikerült interjút készíteni egy szerb újságíróval, aki felderítette, akik utána mentek és nyomoztak, annak, hogy délszláv zsoldosok, a délszláv háború egykori katonái, veteránjai jó pénzért most éppen Irakban tevékenykednek, mégpedig többek között a Blackwaters amerikai cég által teremtett lehetőséget kihasználva több ezer, több tízezer dollárért havonta azt teszik, ahogy a riportban is elhangzik, amire tanították őket, de gyilkolnak, ölnek, és amint kiderült a Blackwaters botrány kapcsán, általában ennek nincs következménye sem, mint kiderül majd, a Blackwaters gyakorlatilag azt tesz, amit akar Irakban. Ezek lesznek tehát röviden, ami reméljük, hogy belefér azért a következő két órában, és említettük Burmát, tehát akkor adunk egy kis burmai zenét, miután majd visszatérünk Burmára, nem Burmával fogunk kezdeni, de hát emlékezzünk tehát akkor Burmára, és legyen az első, első zene egyfajta jó kívánság most már, hogy közeledünk a év vége felé, december utolsó napjai vannak, tehát legyen a egy burmai reppes zenekarnak a újévi jókívánságai New Year Wish nevezetű száma, és utána pedig folytatjuk a civil rádió emberjogi műsorát, a mindenki jogát, tehát legyen újévi üdvözlet, újévi kívánság Burmából. တော်ရှင်မော့တဲ့ဂျာသွင်းဟာပြောင်းလဲလို့ရင်းရင်ရှိရတဲ့ခါမြန်မာပြည်လွတ်မြောက်လို့လူခွင့်ရှိရတဲ့ခါရွှေရောင်လေးနဲ့တောက်ပါလို့မြန်မာပြည်ကြီးကောင်းတဲ့ခါကြုံလုံလာမဲ့ချိန်တွေဟာပြောကြပါပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒါပေမဲ့လည်းခုချိန်ကြီးဘာမှဖြစ်တာအားလုံးသိပါလမ်းလာပြောက်တာအားလုံးသိပါတိုးတက်နိုင်တာအားလုံးသိပါ Ez továbbra is a Mindenki Joga a Civil Rádió emberjogi műsora. Folytatjuk az adást, de azért előtte elmondom a telefonszámokat, ahol minket el lehet érni. Aki esetleg az adásban el szeretné mondani véleményét, tegye meg nyugodtan. Tehát a telefonszám 489 09 99 489 0999, és van egy mobil telefonszám, ahol szintén meg lehet minket találni. Ez 30-as 228 9800 tehát 3228-9800. és ahogy ígértem a műsor bevezetőjében, akkor foglalkozunk elég sok dologgal a világban. A mai adás egy kicsit nemzetközire sikeredett, mivel nagyon súlyos emberjogi sérelmek történtek az elmúlt hetekben, és természetesen amivel mindenképpen foglalkoznunk kell. Beszéltünk ugye és első témánk Pakisztán, ahol gyakorlatilag pucsot hajtott végre az ország vezetője, Pervez Musharraf tábornok, akiről tudni kell, hogy 1999-ben gyakorlatilag egy vértelen puccsal ragadta magához a hatalmat, és azóta ígéri, most már ugye majdnem 8 éve, hogy amint a körülmények engedik, át, átadja a hatalmat, illetve hát ő maga lemond a katonai főparancsnoki pozícióról, és civilként vezeti tovább az országot. Tudni kell, hogy ez egy eléggé sajátos, gyakorlatilag a pakisztáni kormány legfőbb szövetségesének, stratégiai szövetségesének számító Egyesült Államok által úgymond elnézett pucs volt, vértelen pucs volt, és az ellenzék vezetőit és egy ideig a tábornok fellépését ellenző legfőbb bírót eltávolították pozíciójáról több százat, több ezer embert rövidebb, kisebb, nagyobb időre börtönbe tettek, de gyakorlatilag megkezdték bizonyos módon a demokratikus intézmények működtetését is, tehát azért a parlament működött, a kormány és minisztériumok is, de mindenki tudta, hogy van a végső szót a hadsereg főparancsnoka és az ország vezetője, Pervez Musharraf tábornok mondja ki. Itt is Pakisztán esetében is azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag szeptember 11-e a szeptember 11-i események, a terrorra, a terrorizmus elleni háborúra hivatkozva gyakorlatilag Pakisztán is megtehet mindent, és a pakisztáni vezető is. Hát ennek most egy nagyon látványos jele volt az, hogy alig egy héttel, hogy gyakorlatilag ezen a héten, mostani héten kellett volna, ha jól emlékszem, éppen a mai napon kellett volna, mai napig hatállyal kellett volna a pakisztáni legfelsőbb bíróságnak abban döntenie, hogy az a választás, úgymond parlamenti választás, amelynek eredményeképpen Pervez Musharraf tábornok öt évre az ország államfője lenne, ismét, megint, most úgymond már civilként, hogy ez mennyiben felel meg az ország alkotmányának. Tudni kell erről, hogy a parlament választotta meg Musaravot a saját maga kreálta kormánypárt támogatásával. Az ellenzék nagy többsége nem vett részt a szavazásban, kivétel volt a Benazir Butto volt ellenzéki vezető, az ország miniszterelnöke, az ország egykori elnökének lánya, aki nemrég tért vissza majdnem egy évtizedes számizetéséből, önkéntes számizetéséből részben, akinek a pártja ugyan részt vett a szavazásban, de nem szavazott, de, de, de ott voltak a parlamentben, és az egész esemény kiváltója az volt, hogy amerikai támogatással egyfajta alkú született a háttérben, hogy Musharraf tábornok lemond katonai tisztségéről, leveti magáról a tábornoki zubbonyt, hogy így mond formálisan is eltávolodjon a hadsereg és az ország vezetése, és gyakorlatilag a választások eredményeképpen mindenképpen azt várták, hogy a Musarabbal korábban szembenálló, de mégis mérsékeltebbnek számító, nem szélsőséges iszlamistának tekintett Benazir Butto féle párt nyeri meg ezeket a választásokat, és Benazir Butto alakíthat valószínűleg kormányt, egyfajta ilyen átmenetet próbálta kidolgozni, de miután kiderült, és ezt mondják a jelentések, hogy nem volt esély arra, hogy a legfőbb bíróság törvényesnek fogadja el ezt a alkut, illetve azt, hogy ahogy megválasztották Musarafot, gyakorlatilag Musaraf megelőzve ezt, felfüggesztette alkotmányt, televíziós állomásokat, gyakorlatilag a, a katonai kormányzat irányítás alatt lévő állami televízió kivételi az összes televízió elhallgatott, rádió műsorok is elhallgattak, elsötétültek a képernyők, és több most már több tízezer emberről tudunk, akiket börtönbe vetettek, akik követték az eseményeket, láthatták, hogy az első napokban akik a legélesebben tiltakoztak a pakisztáni második pucs ellen, az az országnak a bírói, ügyészei, ügyvédei voltak, mi, mi sem jelzi jobban ezt, hogy a legfelsőbb bíróság gyakorlatilag több mint felét letartóztatták, akik, és akik a rendkívüli állapot kiirdetésekor egy nyilatkozatot adtak ki, hogy törvénysértő, alkotmánysértő Musarafnak az intézkedése. Ennek a következménye az volt, hogy több más ezer emberrel együtt letartóztatták őket, Közben a nyomás valamelyest nőtt és fokozódott a pakisztáni kormányra, de nagyon érdekes, hogy az az amerikai kormány, amely korábban mindig rendkívül élesen szól, ha valahol úgymond nem a demokratikus elveknek megfelelő kormányzás, vagy annak megfelelő események történnek, ebben az esetben csak napokon, heteken át gyakorlatilag csak aggodalmának adott úgymond hangot, tartózkodtak arról attól, hogy a terrorellenes háborúban, mondom, az Egyesült Államok legfontosabb szövetségesének számító Pakisztánnal, a pakisztáni vezetéssel nyíltan szembejeszkedjenek, így egyelőre még szó sincs arról, hogy az amerikai katonai segélyeket, amely az ország hadseregének a legfőbb ellátója, hogy azt felfüggesszék, de Bush amerikai elnök az elmúlt napokban minden esetre arra szólította fel egy telefonbeszélgetésben Musharavot, hogy minél előbb térjen vissza úgymond a demokratikus kormányzáshoz, és hogy a választásokat mindenképpen tartsák meg, ezért most ez bejelentette a pakisztáni kormány, hogy a választásokat valószínűleg kicsit később, egy hónappal később, de januárra tervezett választásokat februárban megtartják. A helyzet ugyanakkor helyszíni beszámolók szerint nem sokat változott. Rövid ideig működtek újra a független televíziók, azok megint gyakorlatilag elsötétültek, azt állítják helyszínről, hogy gyakorlatilag már nem is tudják hova tenni a letartóztatott ellenzéki aktivistákat, illetve ügyvédeket, jogászokat, mert megteltek a börtönök, ezért több nemzetközi szervezet is követeli, többek között az Amnesty International, hogy a világ tegyen valamit azért, hogy Pakisztánban helyreálljon a demokrácia. Ezen a héten, november 15-én lesz egy akciónap Pakisztánért, amely többek között Amnesty International londoni székhelyű önkéntesekből álló emberjogi szervezet is részt vesz benne, újságíró szervezetek, jogi szervezetek, ügyvédek a világon is próbálnak azért tenni, hogy Pakisztánban térjenek vissza a normális állapotok tartsák tiszteletben minden körülmények között maradéktalanul is feltétlenül az emberi jogokat, a nemzetközi és emberi jogi normákat, azonnal vessen véget Musharraf tábornok a rendkívüli állapotnak, tegye lehetővé, hogy minden demokratikus erő részt vegyen a kormányzásban, közben azonban a jelek aggasztóak, továbbra is mondom, legfőbb bírók vannak felfüggesztve, házi őrizetben van, volt sokáig eh, Butto is, ben azért Butto, akit egy, az egy után szintén amerikai nyomásra ezt megszüntették, de a legújabb hírek szerint gyakorlatilag egyfajta kvázi házi őrizetben van megint. Olyan hírek vannak, hogy arra törekszik ugye katonai kormányzat, amely az alapvető szabadságjogokat felfüggesztette, hogy olyan törvénykezést hozzanak a következő napokban, amelyek szerint gyakorlatilag a terrorra hivatkozva, a szélsőséges iszlámfenyegetésre hivatkozva bárkit mindenfajta bírói eljárás nélkül meghatározatlan ideig börtönben lehet tartani. Hát ez kísértetiesen emlékeztet arra, ami történik mondjuk Guantanamon, vagy történik Irakban, vagy Afganisztánban, Nyilvánvalóan, hogy a pakisztáni vezetés arra játszik, hogy ebben az átalakítással azt érje el, kihasználva azt, hogy az Egyesült Államok számára mondom kulcsfontosságú Pakisztán, amely Iránnal is határos, és Afganisztánnal, hogy a saját eh, hatalom átmentését, a hatalmat megszerezze. A Musharraf tábornok által vezetett parlament amúgy amely ugye nem képviseli gyakorlatilag az ország többségének a véleményét, amúgy az, az jóvá hagyta a rendkívüli állapot bevezetését, a rendkívüli intézkedéseket. Pakisztánban amúgy hivatalosan tagadják, hogy pucs történt volna, tagadják azt is, hogy akár szükségállapot lenne, rendkívüli intézkedésekről beszélnek, azt mondják, a kormány az működik, a minisztériumok is működnek. A lényeg az, hogy a legfelsőbb bíróság tagjait felfüggesztették, mondom, a rendkívüli intézkedésekre és a bevezetett és a bírók által el nem fogadott ideiglenes alkotmányos rendre hivatkozva. A 17 tagú legfőbb bíróságból mindössze 5 volt olyan legfőbb bíró, aki hajlandó volt az úgynevezett alkotmányos átmeneti alkotmányra ö, esküdt tenni, tehát gyakorlatilag a legfelsőbb bíróság nem működik, a tartományi bíróságok tagjai őrizetben vannak, tehát a helyzet ebben a tekintetben sajnos meglehetősen ö, rossz és lesújtó. Tehát ez Pakisztán, mondom, november 15-én, tehát lesz egy akciónap, valószínűleg Magyarországon is lesz ezzel kapcsolatban valamilyen megmozdulás. Pakisztán után térjünk át egy másik országra, amiről beszéltünk, ez Grúzia. Grúziában a helyzet nagyon-nagyon sok tekintetben más, természetesen a körülmények mások, de szinte kísértetiesen hasonló az a dolog, ahogy Grúziában is rendkívüli állapotot vezettek be. Ott ugyan Szakasvilinek nem kellett volna most egy választási eredménytől rögtön tartania, hisz a vele szemben álló ellenzéki pártok meglehetősen megosztottak, de egyszerűen helyszíni beszámolók szerint is egyszerűen felfoghatatlan, hogy mi történt Bilisiben, hogy a korábban a demokrácia bajnokának beállított és nagyon komoly amerikai segítséget kapott egykori ellenzéki vezetőből lett államfő, hogyan fordulhatott ilyen erőszakos eszközökhez, hisz több tízezer egyes hírek szerint majdnem 50 ezer ember tüntetett Bilisi fővárosában, amikor a rohamrendőrök brutálisan feloszlatták a tömeget. Mondom, emlékeztettek ezek a képsorok, amiket akik követik az eseményeket, láthattak a hírtelevíziók jóvoltából. Rendkívül brutálisan fellépő rohamrendőrök, gumibotozás, gumilövedékek, hasonló eszközök, amit láttuk, sőt, beszámolót lehet látni, aki elolvassa a YouTube videó fájlok közétételéről híres szájton, internetes szájton, hogy úgynevezett akusztikai fegyvert is bevetettek. Ezek ilyen kis terepjárókon elhelyezett, olyanok, mintha nagy reflektorok lennének, és ez egyfajta hangágyú, gyakorlatilag az emberek, akiket ez valamilyen formában a közelében ér, elvesztik a, a orientációs képességüket egy pillanatokig nem tudják, hogy miről van szó, ilyen fegyvereket vetettek be. A képsorból, a képsorokból is jól látszik, hogy, hogy jól felszerelt eh, rendőrség, jól felszerelt rohamrendőrség a legkorszerűbb eszközökkel és a leg, lehető legbrutálisabban vetett véget ennek a tüntetésnek, amit később Szakásvili maga is azt jelentette ki televíziós beszédében, hogy hát maga is sajnálja, hogy, hogy ilyen durván kellett beavatkozni, de szerinte ö, Moszkva barát, moszkvai titkosszolgálati erők tör, törekedtek arra, hogy, hogy megdöntsék a úgymond szerinte törvényes kormányt. Az biztos, hogy Grúziában szintén több százakat vetettek börtönbe, több száz, egyes hírek szerint majdnem fél ezer ember került súlyosabb és kevésbé súlyos sérülésekkel kórházba, közöttük vezető ellenzéki politikusok, ezért nemzetközi szervezetektől kezdve gyakorlatilag egységes elítélés fogadta a, ezt a lépését Szakásvili államfőnek, aki úgymond előre próbál menekülni a helyzetbe, és bejelentette, hogy előrehozott elnökválasztást tartanak, de egyesek szerint ez is gyakorlatilag ö, saját ö, hasznára próbálja a helyzetet megfordítani, hiszen arra számít, hogy amúgy a rendkívül szétaprózódott ellenzék ezek után a fellépés után is, és a rendkívül rövid rendelkezésre álló időben nem tud egységesen felépni, vele szemben egy, egy egységes jelöltet állítani, tehát így mond, úgymond a hatalmát is bebetonozza, és később hivatkozhat arra, hogy bár sajnálatos volt ez a brutális és erőszakos és az emberi jogokat semmibe vevő fellépés, de, de hát, hogy a ország lakóinak többsége mégis őt támogatja, tehát hivatkozhat arra, hogy egy kisebbség, egy szűk kisebbség, valószínűleg Moszkva barát kisebbség és Moszkva által feltűzelt kisebbségnek a tüntetése volt, és hogy utólag úgymond igazolhatja az erőszak alkalmazását. Ami történt ugye legutóbb november 7-én, ha volt a legsúlyosabb összecsapás. Mondom, több mint 500 sérült, súlyos sérült, és talán jellemző az is, aki azt mondja, hogy a 500 sérültből 24-en voltak rendőrök, tehát az arány is jelzi, hogy mindössze a összes sérült 5%-a, aki a rendőrök közül került ki, de hát akik a képeket figyelték, látták, hogy a hat napos, gyakorlatilag egy hétig tartó demonstrációk végével a beavatkozás nem a rendőrök ellen irányuló támadások váltották ki, hanem a rendőrök gyakorlatilag teljesen váratlanul estek a lehetőleg brutálisabban az embereknek. Itt is felfüggesztették több alapvető alkotmányos jog érvényesítését, hasonló, ahogy Pakisztánban a tábornok pucsot hajtott végre, Grúziában ugyan pucs nem történt ilyen szempontból, de a független televíziós állomásokat bezárták, elfoglalták, katonaság, illetve erők vetették úgymond be ezeket a intézményeket, elsőtétültek a képernyők, tehát csupa olyan demokratikus jog sérült, alapvető emberi jog, amely, amely korábban úgy tűnt, hogy, hogy most már része és elengedhetetlen és, és mindenki által elfogadott része a grúziai demokratikus átmenetnek, amely most úgy tűnik, hogy nagyon komolyan és nagyon nagy mértékben kisiklott. Mikhail Szakásvelit most már a rendkívüli állapot és a brutalitás, a rendőrség brutális fellépése miatt egyenesen diktatúrával vádolják, hogy arra törekszik, és hogy a, az Oroszországgal fennálló kapcsolatokban keletkezett feszültséget, az gyakorlatilag saját céljaira próbálja kihasználni, úgy, ahogy ez történt sajnos amúgy Grúzia történetében, pro és kontra már nagyon sokszor. Az, e, amúgy anni kell a történésekhez, hogy a rendküli állapot, rendküli állapot rendelkezését kezdetben 48 órára hirdették meg, majd ezt követte egy hosszabbítás 15 napig, és itt az alkotmányra hivatkoznak. A lényeg, hogy a legfontosabb alkotmányos szabadságjogokat a Grúz alkotmány 24. 25. pontjára hivatkozva felfüggesztették, így például a gyülekezési szabadságot szabályozó Grúz alkotmány 25. pontja nem él. Szintén megtiltották a sztrájkot, a alkotmány, ottani alkotmány 33. paragrafusára hivatkozva, ami rendkívüli állapot esetén rendelkezik erről a két magántelevízió amelyet mondtam, gyakorlatilag bevettek a titkosszolgálat és a rohamrendőrség egységei, a Imedi TV és a Kafkázia, azokat gyakorlatilag elsötétítették, mégpedig november 7-én esti 9 óra körül órákban, és egyedül a grúz közszolgálati tévé az, amelyik sugároz, Grúziában, és ez természetesen a Szakásvéi féle kormány álláspontját mondja, és azt próbálja elhitetni az emberekkel, hogy ami történt, az, az, az a tüntetők miatt volt, és nem a kormány fellépése miatt. Szozár Szubári amúgy az országnak a, a ombudsmanja szintén egyik, akit, akik sérüléseket szenvedett. Ő maga személyesen látta, ott volt a téren, amikor a rendőrök verték a tüntetőket, megverték a tüntetőket többek között, akik megpróbáltak Tbilisi központjában egy templomba menekülni, és ő maga számolt be arról, hogy a rendőrség által emlegetett ottan is ott is sokszor a hírekben később a természetesen a, a, a központi média manipulált hírében szereplő tudósításokban látható kődobálás az mind csak azután kezdődött, hogy a rendőrök gumibotokkal és mondom gumilövedékekkel, vízágyukkal brutálisan nekiestek az amúgy békésen tüntető tömegnek, ahol ellenzéki politikusoktól kezdve egyházi vezetőkig többen tartózkodtak és hogy az ombudsman maga is látta személyesen, amikor három embert brutálisan megvertek szinte szemelátára a rendőrök, akik semmifajta ellenállást nem tanúsítottak. Ő maga is beszámolt, hogy őt is megrugdosták, sőt, szavakban gyalázták a rendőrök. Az ombudsmani, az emberi jogokkal is foglalkozó ombudsmani, grúz ombudsmani hivatal egyik munkatársát, fején érte Daniel Megaliasvilit, fején érte egy sérülés, amikor arra kérte a rendőrséget, hogy, hogy ne támadja meg az ombudsmant, a grúz ombudsmant, külföldi ö, szabadúszó újságírók beszámoltak arról, hogy látták, láttak rendőröket, akik embereket hurcoltak el, mégpedig olyan embereket, akik láthatóan nem vettek részt az eseményekben, éppen csak az üzleteket hagyták el, voltak akit egy, közeli gyógyszertárból egyszerűen kihúztak, a rendőrök bementek és kihúzták a épületből, és ott elkezdték agyba főbe verni. Itt ugye hivatkoznak nemzetközi szervezetek az alapvető, a rendőrséget szabályzó alapvető és a, a rendőrség által használható kényszerítő eszközökkel foglalkozó ENSZ határozatra, az ENSZ 5. úgynevezett alapvelvére, amely szerint kötelessége a rendőrségnek, hogy csak a szükséges és a megfelelő visszafogottsága lépjen fel, tehát mindig arányosan legyen a fellépése, és arányban álljon a elkövetett jogsértésnek a, a súlyosságával. Ez hasonló, amit Magyarországon is ennek a szabályzása. Hát ez természetesen erre mondhatjuk, hogy ez sajnos ez nem így történt a nemzetközi emberi jogi szervezetek felhívják a grúz kormányt, hogy tegyen meg mindenért, mindent azért, hogy ezeket a eseteket kivizsgálják, térjen vissza a demokratikus, demokratikus jogállamiság keretei közé, és tegye meg mindent azért, hogy ehhez hasonló súlyos emberi jogi sérelmek ne történhessenek meg az országban. Több szervezet, többek között az Amnesty International is felhívott arra, hogy Grúzia is aláírója részese azoknak a nemzetközi szerződéseknek, amelyek tiltják a kínzást vagy az embertelen bánásmód bármilyen alkalmazását olyan emberekkel szemben is, akik mondjuk börtönben vagy előzetes letartóztatásban vannak, és a megfelelő jogi keretek között, alkotmányos keretek között lehet csak ilyen kényszerítő intézkedéseket végrehajtani, felhívja többek között Amnesty International a grúz kormányt, hogy azonnal vessen véget mindenfajta kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak, és vizsgálja ki a rendőrség túlzott, erőszakos fellépését, és ezt a vizsgálatot tegye közzé. Ez Grúzia tehát, most 2007 novemberében, sok hasonlóság, tehát rendkívüli állapot, bizonyos szempontból a demokratikus és az alapvető emberi jogok felfüggesztése Grúziában, a demokratikus átmenet egykori úgymond példaképének tekintett Grúziában, Pakisztáról beszéltünk, ahol egy tábornok 99 óta nem hajlandó, és láthatóan most sem hajlandó, hogy átadja a hatalmat és demokratikus normákat teljes körön hagyja érvényesülni az országban, és folytatjuk a műsort hamarosan Burmával, de közben lehet, hogy megérkeztek a vendégeink is, tehát majd megnézzük, hogy ezt hogyan tudjuk akkor a ütemternek megfelelően folytatni, de hát Burmáról beszéltünk, tehát akkor egy burmai zenei bejátszás fog következni. Az előbb is már említett MPG együttesnek a száma, ez egy burmai együttes, akik már több mint tíz éve próbálnak a zenével is tenni valamiért, valamit azért, hogy Burmában amit most ugye Myanmarnak neveznek, mióta a katonai hunta néhány évvel ezelőtt, mint egy tíz éve átnevezte az országot, de hát mi ezt Burmaként ismerjük elsősorban a világban, tehát hogy Burmában is legyen demokrácia, és érvényesüljenek az emberi jogok. Tehát egy kis burmai zene, mégpedig a Supernova szám fog következni, Burmából, ahol azért vannak kedvező jelek, de ez majd a zenei bejátszás után, tehát ez továbbra is a Mindenki joga, a Civil Rádió emberjogi műsora, és a burmai zene után itt folytatjuk a műsort. Hey, ရှိတဲ့လူသားတွေတကယ်တရားရရရင်စိတ်ဓာတ်ခိုင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးနဲ့ဆန်းတယ်ညံ့တယ်နဲ့ရရရ မိုးသားအာရုံအောက်ကတပ်ပခဲ့တဲ့နေရောင်ကြီးမိုင်းလျှောက်စင်းရွက်တွေအောင်ပြောင်းဆုံးခဲ့တဲ့စာမဏီမိခနဲ့မလီခတို့ဝေပွားလာတဲ့ ARV စောင်းသားနဲ့လှပတွေပေါ်ချလာတဲ့မြန်မာပြည်ကိုလိုနီနေချက်ကိုလည်းစက်ချင်နိုင်ခဲ့ခက်စစ်ပန်ကိုလည်းတော်လန်ဘူးခဲ့ဒါပေမဲ့ကိုမင်းကိုချင်းနေထိုင်ဖို့အတွက်ငါတို့တွေပါလို့ငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြတာလေဘာနဲ့ကမှနေမှဖြစ်နေလား နေမမဲ့ချေကံကြတဲ့ဖြစ်စနစ်များဆိုမြတဲ့ဆိုရများကကူသွားလဲထူချတိုးတက်သွားဖို့ထက်စရုပ်မှုအတိုးပွားဆိုရတဲ့စီးရလာတဲ့ဖြစ်ပေါ်မျိုးသူတို့ချင်းလဲငါတို့စူးစမ်းလို့များလို့၄၈မှာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပထမဆုံးခေတ်ကဖာစာပါလာနောက်ပြီးတော့စက်တက်လာတဲ့ပါတာဆာရဲ့လက်ထဲဒီနေ့နဲ့တန်ရှင်းဆိုပြီးဘောဓာတွေကွဲလွဲအားသရှိရောက်တော့လဲနေသက်နိုင်တယ်အိမ်ဆောင်ဆုံးရရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ခံပွဲ ပြီးပြတော့ပတ်စပါလာတန်ရောက်လာတယ်ပြီးရင်စီမီအောက်ကထိုးပေါက်နိုင်ရဲ့ဒါကြောင့်တော်လဲကောင်စီ60နှစ်မှသည်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီမိုးချောင်းခဲရပြီမိုးချောင်းခဲရပြီချင်းကနေဒီပါတီ ရှစ်တန်ရဲ့လူအများကခံရတဲ့ချန်လက်ထားကြဒီနေ့ဒီနေရာမှာတန်လောက်ရွေးရှားဖို့လက်ပြန်ဆိုတာတွေကို volt tehát a Supernova nevezetű szám az MPG-nek, ennek a burmai zenekarnak, amely megpróbálja a világ figyelmét felhívni a brutális emberjogi helyzetre, a demokrácia teljes hiányára Myanmarban, amit régi nevén és a legtöbb ember még burmaként ismer. Burmáról beszéltünk, Burmában több tekintetben sajnos a helyzet változatlan, még mindig több mint 2000 ember van rendkívül mostoha körülmények között börtönökben, több mint ezer közülük állítólag a buddhista szerzetesek száma, ugye Burmáról rengetegszer elmondtuk, hogy alapvetően a lakosság többsége buddhista, és hogy az egész szeptemberi, októberi megmozdulásokat az ország történetében eléggé ritka módon az amúgy ö, gyakorlatilag imádkozással és ö, mindenfajta közszolgálati feladattal megbízott szerzetesek látták el, akik nagyon különleges helyet töltenek be a burmai társadalomban, hiszen nincs fizetésük, mindenük, ami van, az, att, az abból ered, hogy az emberek adnak nekik élelmiszert, és adnak nekik ruhára valót, most pedig egy áremelés, egy kőolaj áremelés és a ottani benzinárak emelése volt az a szikra, amely elindította ezt a tömegmozgalmat, amelyet ismételten 1988-hoz hasonlóan brutálisan elfolytottak. Hála Istennek, talán éppen a világ figyelmének a kezdetben a interneten keresztül terjedő híreknek köszönhetően ezúttal csak 20, 30, 40, 50 ember életét követelte a katonaság, a burmai katonai hunta fellépése, de a helyzet nagyon sok tekintetben mondom változatlan. Pozitív út, pozitív kiút mindenki gyakorlatilag a külvilágban úgy látja, csak akkor lehet, hogyha a katonai hunta hajlandó megkezdeni a tárgyalásokat a demokratikus átmenetről, és a több mint, most már több mint 40 éve tartó katonai kormányzásnak véget vet. Aung San Suu Kyi, akit úgy emlegetnek, hogy a burmai ellenállás béke angyala, aki ugye béke Nobel-díjat is kapott, de az elmúlt 18 évből 12 évet töltött börtönben, október 24-én volt az évforduló, akkor volt a 12. év annak, hogy háziőrizetben, háziőrizetben tartották több mint 12 éven keresztül Aung San Suu Kyi-t. Tehát Aung San Suu Kyi-vel megkezdődtek a tárgyalások, a burmai katonai hunta kinevezett egy minisztert, akinek az a feladat, hogy Aung San Suu Kyi-vel tartsa a kapcsolatot, és 12 év háziőrizet, és több mint három év után először hagyták Aung San Suu Kyi-t abban, hogy találkozon saját pártjának, a Demokratikus Ligának a vezetőivel, és Magong San Suu is úgy nyilatkozott, hogy úgy tűnik, hogy a katonai hunta, a katonai kormányzat megkezdte az első, megtette az első lépéseket azért, hogy megpróbáljanak tárgyalásos úton, békés úton megegyezni az átmenetben, és hogy a demokrácia valamilyen formában Burmában is teret nyerjen, Ugyanakkor a helyszíni beszámolók és nemzetközi emberjogi szervezetek által összegyűjtött információk szerint is továbbra is folytatódnak a letartóztatások, a kínzások. Beszámoltunk ugye a múltkori adásban, hogy szerzetesektől elveszik a ruhájukat, elveszik mindenüket, és direkt meg akarják alázni őket. Most néhány, akkor ugye már több interjút bejátszottunk, most következik néhány interjú, Körülbelül akkor mint egy 14 bejátszást tudtunk leadni az adásban, tehát most egy interjú fog következni hitet Cvával, szintén Burmából. Róla, róla azt kell tudni, hogy ő újságíró, szabad úszó, 35 éves és költő is. Yangunban dolgozott, tehát Rangun, Yangun, mind a két néven most már használják 14 évet keresztül, és

a kolostorokban, buddhista kolostorokban sokkal rosszabb a helyzet, mint azt el lehet kívülről képzelni. Gyakorlatilag a szerzetesek egy része az bujkál, és amikor betörtek a kolostorba, összetörtek minden szerény felszerelést, ami itt található, és még a víz tartályokat is kiukasztották a golyólövedékekkel. És folytatjuk az interjút, tehát hitetsz a szabadúszó újságíróval, burmai költővel. Elmondta, hogy ő, ő nem tudott menekülni, el kellett hagynia Burmát, és nem volt hova mennie. ဒီကိုထွက်လာတာအဓိကတော့ဟိုမှာပုံနေတဲ့အနေထားကိုမကြိုက်လို့ပါကျွန်တော်လည်းကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လို့မရဘူး azt mondja továbbra is, hogy 26-án szeptemberén próbált egy, egy kiáratot találni a Sepagonda környékében, amikor betörtek a biztonsági erők és elkezdték a szerzetesek üldözését. အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့26ရက်နေ့ရွှေဘုံဖျားအရှိဘမုံမှာအဲ့အလံကိုင်နဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုသူတို့ခွာခိုင်းနေပေါ့နော်ဒီလူစုလူဝေးကိုဖျက်ခိုင်းနေတာမှာဖျက်လို့ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ရိုက်နှက်တာ အလံကိုင်းနဲ့ကိုတော်တွေခေါင်းတွေကိုကြီးပဲရွေးပြီးရိုက်နောက်ပြီးတော့စစ်ဖနက်နဲ့ကန်အတင်ကားပေါ်ဆွဲတင်အဲ့လိုလုပ်တာတွေမြင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့သင်္ကန်းရောင်မြင်တိုင်းမှာခြေထဲမှာစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်ဇံကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးဝတ်စားသွားတာပဲဖြစ်ဘယ်လိုလူရဲဟိုပါပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမျိုးပေါ့နော် rope color တွေပေါ့အဝါတို့အနေတို့တွေ့လို့ရှင်အဲ့ဒီမြင်ခွင့်ရမေးလို့မရပါဘူး Itt elmondja ugyanezt a Sveb pagodánál lezajlott történéseket, amikor betörtek a biztonsági erők, és hogy a szerzetesek megtagadták kezdetben, hogy, hogy beengedjék a biztonsági erők tagjait, akik elkezdték ütni, verni a szerzeteseket. Volt olyan szerzetes, aki zászlót tartott a kezében, öt érték a legsúlyosabb sérülések, katonai csizmával rugdosták össze a fejét, és utána pedig a szerzetesek nagy részét ilyen rabszállító teherautókon elhurcolták, és azt mondja ő, hogy amikor látta, hogy vére lett tele a szerzetesek ruhája, akkor nagyon szomorúan érezte magát. Azt mondta, hogy Yangon lakói, a főváros lakói nem felejthetik el azt, ami történt Burmában, soha nem felejthetik el azt a szint, hogy a szerzetesek mindenki által tisztelt szerzetesek ruhája vérrel lett átítatva. ဒီမဟာဝုစီရဘက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီဗဟန်သုံးလမ်းဘက်မှာရှိနေတဲ့တန်ခါတူးနဲ့ပြည်သူလူထုကိုသူတို့လိုက်လံရိုက်နှက်ပြီးတော့လူစုခွဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီမိန်းလမ်းမကြီးကနေပြီးတော့တန်ခါတော့ဦးစိန်တပားအလံကန်ကြီးတက်လာတပားတယ်တပားတယ်ခင်ဗျတပားတယ်တက်လာတော့အဲဦးစင်းကိုပဲဒီလုံလင်း၃ယောက်ကစပြီးရိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီဒီဘက် ဗဟန်းဈေးဘက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဆွဲလို့လည်းမရဘူးပေါ့သူတို့ကတန်ဆူးကြိုးတွေနဲ့ဒီတနတ်တွေချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုတားထားတယ်နားတော့အဲ့ဦးစင်ကိုဒီလုံဒိန်း၃ယောက်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးဒီညူတကြီးကိုစားရိုက်တယ်ခင်ဗျကြီးတော့အောက်ပိုင်းစားရိုက်တော့ဦးစင်ကဒူးထောက်ပြီးလဲသွားတယ်လဲသွားပြီမှဒီလိုမတ်မတ်ပေါ့နော်အလံအောင်ကန်ပြီးမတ်မတ်ရက်နေနိုင်တယ်သူလမ်းမလဲဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တစ်ဆက်ပြီးတော့ဒူးထောက်ရက်နေတယ်ဒူးထောက်ရက်နေတော့ဒီခေါင်းလားဒီဒီအပေါ်ပိုင်းမှာခင်ဗျတစ်ချက်ထက်ရိုက်တယ် တစ်ချက်ထပ်ရိုက်တော့အဲတယောက်ကအလံကိုအတင်းဆွဲတယ်ဒီအလံကိုဆွဲလိုက်ရင်ဒီဦးစင်းကလဲသွားမယ်အလံမရှိတော့ရင်ဒီအလံတိုင်မရှိတော့ရင်လဲသွားမယ်အလံကိုအတင်းဆွဲတယ်အလံကိုအတင်းဆွဲတော့အဲအလံကဦးစင်းလက်ထဲကနေမပါသွားဘဲနဲ့ကျိုးသွားတယ်အလံကျိုးသွားပြီးတော့ဒီအလံကတော့မြေကြီးပေါ်ကျသွားတာပေါ့နော်ဒီသာသနာအလံကတော့အဲဒုတိယအချက်ကအပေါ်ပိုင်းပေါ်ခေါင်းတုံးမို့ဒီဇက်ပိုင်းကိုရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကကြတော့ဒီလေပင်လေစလုတ်ပိုင်းကိုရိုက်လိုက်တယ်ခင်ဗျလေစလုတ်ပိုင်းကိုရိုက်လိုက်တာအဲ့ဒီဦးစင်ကဒီစက်ထဲကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပွက်ခနဲ့ထွက်ပြီးတော့လဲသွားလဲသွားတော့သူတို့အဲ့လိုမပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီစစ်ကားပေါ့အဲလုံဒိန်းကားပေါ့ပြစ်တင်သွားတယ်ခင်ဗျ Hát először is el kell mondani, hogy ez egy, egy menekült, egy 27 éves ö, pszichológiát tanuló diák, aki, aki ott volt a tüntetéseken, elmondta, hogy ő nem aktivista, amúgy nem gyakorlatilag csak nézőként látta, hogy mi történik, és látta a tüntetőkkel történt brutali, brutalitásnak a nyomait, valamint az, hogy hogyan bántak a szerzetesekkel, és ezért ő elmenekült, szülei és két testvérét hagyta hátra. Elmondta, hogy amikor a biztonsági erők, a rohamrendőrök elkezdték a csoportot oszlatni, aki között volt szerzetes is. Ez a Maha Vizara pagoda mellett történt. Volt egy egyedülálló ott külön a csoporta elkülönödött szerzetes, aki megpróbált visszamenni a pagodába, a főúton, és egy buddhista zászlót tartott a kezében, erre elkezdte három titkos rendőr, illetve három rohamrendőr ütni-verni őt. Mi láttuk ezt a barikád másik oldaláról, úgymond az utca másik oldaláról, de nem tudtunk semmit tenni, nem tudtunk segíteni neki. Volt ott biztonságerők fegyvereikkel és ránk irányították a irányszékot, nem tettünk semmit. A három rohamrendőr, tehát össze-vissza verte azt a szegény szerzetest, egészen addig, amíg térdre esett, megpróbálta továbbra is a kezében fenntartani a zászlót, minden megtett, hogy, hogy az ne essen le, erre újból továbbra is a fejét verték, ő még mindig tartotta ezt a zászlót, amit megpróbált elragadni tőle a rendőrök, ő ezt nem engedte, és aztán a zászló kettőbe tört, a buddhista zászló leesett a földre, ezek után tovább folytatódott a verése, a nyakán, a torkán érték üdések, vér jött elő a szájából, és most már nem tudott felkelni a földről, akkor őt elhurcolták és betették egy ott várakozó rabszállító teherautóba, ez egy beszámol, egy 27 éves diák beszámolja arról, hogy ő mit látott a burmai tüntetésekkel kapcsolatban. Itt most tartunk egy kis szünetet, mert megérkeztek a vendégek, és majd innét ezt később adásban azért folytatjuk ezt a bejátszást, mert akarom, hogy ők is hallják, hogy hogyan látják ők az eseményeket, hisz többek között Burmával is foglalkozó civil szervezetek képviselői jönnek, bár a cseh tapasztalatokról fognak beszámolni, de talán érdekes lehet a számukra. Azt kell tudni még, hogy Burmába fog érkezni, még ezek a mai napon, ha minden igaz, az ENSZ-nek egy nevezetes és híres emberjogi szakértő, aki ki fogja vizsgálni, az ő feladata az, és azt mondta, hogy mindent megtesz, hogy megtudja, hogy pontosan hány embert tartóztattak le, hány ember halt meg a szeptemberi-októberi hát most már nem elég érdekes módon most így fogjuk emlegetni Burmát és mint Magyarországot, tehát a szeptemberi-októberi brutális fellépés, a katonai hunta erőszakos fellépése nyomán megbízhatatlanok az információk, mivel az internet kapcsolat nagy része is megszakadt az országban, de hát meg fogunk tenni mindent, hogy kiderüljön, mi történt Burmában mondom, egy, egy jó jelnek tűnik, hogy azért a tárgyalások megkezdődtek, ha közvetetten is, és közvetítőkkel is, és úgy tűnik, hogy a világ nyomása nagyon nagy, és Burma legfontosabb szövetségesei Kína és India is úgy tűnik, hogy nyomást gyakorol az országra legyen változás. Tehát majd indít, akkor meg a egy, egy bejátszás még bejátszunk a következő a vendégekkel való beszélgetés során, de most következen előbb egy zene, a Burma nevezetű szám, ezt már többször lejátszottuk, ez angolul van, de talán sokan így tudják érzékelni, hogy mi is történik az országban, és mondom, folytatjuk a beszélgetést mindjárt itt szakértőkkel, akik demokrácia és emberi jogokkal is foglalkoznak. Tehát ez a mindenki joga, a civil rádió emberi jogi műsor, és legyen a Burma nevezetű szám. Have you ever heard of America? I have never known what America means. We love money and we love guns. You wanna know the truth? Shit. You can't handle the truth. You wanna know how my people get down? About to tell you. A new day is just beginning, and we're headed off on what will be a long journey into the heart of the Golden Triangle. Burma with its rich hillsides of poppies, the source of the world's biggest crop of opium. Opium that's processed into heroin, and heroin that's now flooding into the United States. It's produced by clandestine labs in Burma and protected by rebel armies. I'm from the land of a million Buddhas, a land where the man with the most guns gets to be the ruler, a land where there's no such things as RPGs, cause 10 year old kids carry RPGs. A land where little girls pack AKs and grandmamas cook heroin all day. The land of jade and the finest rubies. A land that you'll never see portrayed in movies. A place where police is worse than Beirut. So you better not talk no shit, cause they shoot. The land of the worst government corruption. A land of methamphetamine production. A place where the Nobel Peace Prize winner got this place I call home, and her name is Burma. Some people say I am the devil. They think I have fangs and horns. But I'm human. The real vampires are the ones that take all your taxpayers' money. Your drug policy will never work the drug flow will get bigger and bigger. <laughs> I'm from the land where a dollar goes a long way, and most people work 20 hour long days. A place where perverts from America go if they wanna stick their dick in a 12 year old. It's a damn shame, but I think you should know, cause CNN is too fucking afraid to go to the place also known as the Golden Triangle. Cause mention that there's a big problem in my homeland. But we don't make oil, so they don't give a damn. A place that the whole world turned its back on. That's why I'm trying to get my motherfucking rap on. If you ain't knowing, I'ma have to learn ya. This place I call home, and her name is Burma. I've heard uh, about how large your army is. Would you tell me how large is it? Nearly 40,000 men in arms, both active and reserves. How old are you? the uh, years to 15 years old. We are realistically looking at these 10 year old kids and up. What's ahead for them? For the moment, it's blood and guts. Blood and guts. I'm from a place where human rights don't exist. A place most of y'all don't even know exists. A place where there's no hope for the children. A place where the military kills civilians. A land where the rivers run red with bloodshed. And every day's a good chance that you might end up dead. A land where gorillas be spit lead off. A land where a tiger might rip your head off. The place where the real Mandalay Bay is. And it ain't nothing like the one that you see in Vegas so poor I can't begin to explain it. A place so notorious they try to rename it. It makes me wanna cry when I think about it. My mama don't even like to talk about it. If you ain't knowing, I'ma have to learn ya. This place I call home, and the name is Burma. Oh, In the long run, drugs are more powerful than your nuclear weapons. They don't blast off if you don't press the trigger. <laughs> But as for drugs, it won't stop. It just goes on and on. Kurma nevezetű dal, ezt pedig továbbra is a Mindenki Joga, a Civil Rádió emberjogi műsora, és közben itt megérkeztek vendégeink abban a sorrendben fogom majd mondani, és itt nekem most mindenkinek el kell mondanom, hogy majd angolul meg magyarul fog felváltva zajlani a társalgás, és egy picit ezért hosszabb lesz, tehát Andrea, Krisztina és Ján, és ők majd mindjárt el fogják mondani, de most ezt le kell nekem fordítani, hogy miért is vannak itt, és majd azt is, hogy esetleg van-e valami kapcsolat, például Burmával is, de hát azért ezt a bevezetőben én elmondtam, hogy olyan civil szervezeteket képvisel itt Krisztina és Ján, akik a demokratikus átalakulás problémáival foglalkoznak, nyilván van ők csehországi tapasztalatokat tudnak velünk itt megosztani, de majd rátérünk, hogy mi köze lehet mondjuk Burmának vagy Kubának ehhez. És itt van Andrea, aki elmondja, hogy hogy kerültek ők ide a stúdióba, meg miről van szó. I will just making a short brief introduction of you, so I've said it. I would like to first we pass, Andrea will talk about something, what this whole lecture series about, why we are here. and then I will ask all of you just make a short presentation. It will be, and then we will get the topics, why we are here, what is your experience you can share in Hungary and in the studio, and later we will in the discussion talk why is Burma, how you get any connection or Cuba. So I will ask now Andrea to tell something about this Hersey and, and why is the whole lecture series about. Tehát Andrea lesz az első. Okay, so the Human Rights Students Initiative is a student organization based at Central European University here in Budapest. Uh, it exists since 1999, and it's basically an awareness raising and capacity building organization with the target groups of the, mainly the students, but also junior NGO staff working here in Budapest as well as regional organizations. And last year, the Human Rights Students Initiative, along with uh, Hungarian Helsinki Committee and Open Society Archives and People in Need in Czech Republic organized a very similar workshop series, and um, it was quite successful. The idea was to bring together the four Visegrad countries to share their experiences with the democratic transition. I will make a ask you a with a small pause because I will be the translators, and I know always I'm, how much they are suffering when somebody speaking very nice English, but I should translate it. Tehát mondtam egy kicsit Andreának, hogy meg kell szakítanom, mert a fordítók nehézség, hogy ezt az egész szép angol szöveget magyarba is át kell tenni. A lényeg az, hogy ő egy emberjogikkal, emberjoggal foglalkozó szervezetet képvisel, ami itt Budapesten működő Közép-Európai Egyetem keretében működik, most 1999 óta, ha jól írtam fel, és ők azok, akik foglalkoznak emberjogi kérdésekkel, problémákkal, és ők, akik már tavaly elkezdtek szemináriumokat és előadásokat szervezni a demokratikus átmenet és emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekben, és hogy a térségben ezek az országok, amelyek átmentek úgymond a demokratikus átmeneten, vagy illetve hát pontosabban még most is zajlik ez a folyamat, milyen módon tudják saját tapasztalataikat megosztani másokkal, és ebben a leg, e, előadás és szeminám sorozatban a ez a diák kezdeményezés az emberi jogokért, azt hiszem ez a helyes neve, HRC, Human Rights Students Initiative, részt vesz mellettük többek között a Helsinki Bizottság, Magyarország Helsinki Bizottság és a a nyitott társadalom intézmény archívuma, Open Society Archives, you mentioned. Okay? Yes. So they were the organizers of last year's workshop. This year, it's Human Rights Students Initiative, so Hershey, along with Pontus Foundation in Slovakia and People in Need. And the goal of last year's workshop was to basically bring together representatives of NGOs working in human rights, both in their own countries and abroad, from the four Visegrad countries, and to share experiences, provide an opportunity for networking, to talk about their transition and how this has affected the work that the organizations are doing today. So, um, we thought that it worked quite well last year, and we wanted to do the same thing this, again this year, but to have it open to a larger audience. It's open to the entire city community, to all of Budapest. Anyone is welcome, invited. Um, 6 <laughs> p.m. tonight at Central European University, and we hope that we will have a pretty large audience. Okay, I will make the transition from the last point, because maybe it's the most important now for all our lectures also, tehát a végén kezdem a fordítás, amit André említette, hogy először is nagyon fontos, hogy ez egy nyitott dolog, amit most szerveznek, tavaly az egyetem keretében inkább ilyen belső szakértők részvételével zajló, de most megpróbálják gyakorlatilag, aki bárki érdeklődik és hallani akar, hogy mi történt ezekben az országban, a Visegrád államokban, itt most pontosabban a cseh ország 93-ig Csehszlovákia tapasztalatairól lesz szó, az nyugodtan jöjjön el, tehát 18 órakor ma Budapesten a Közép-Európai Egyetemnek az auditoriumába lesz az előadás, és Krisztina és Ján ott lesz, Andrea is ott lesz, és ott feltetik majd a kérdéseiket, meg meghallgathatják, tehát ne felejtsük el, ezt azért elmondom még, majd még egyszer el fogjuk mondani. A lényeg az, hogy most ez egy nyitottabb tehát ó, egy, egyfajta nyitott fórum, ahol ezekről az átmenet kérdéseiről és a tapasztalatok megosztásáról lesz szó. Visegrádi or országok, volt itt említve a Pontis alapítvány, amely a egyik legnagyobb szlovákiai alapítvány, nem kormányzati, és hát itt is gondolom nem kormányzati szerveket képvisel itt Krisztina és Ján, és Andrea után meg fogom kérni most már őket, hogy ők is mondják el, és utána majd egyfajta beszélgetés is alakul. So now I'm turning to you, to our guests. So, Christina, can you make a short introduction of you and your organization, why you are here? Thank you for the invitation to this uh, show. Um, Christina Brunerova from the Czech organization People in Need, which is a humanitarian and development cooperation organization that also deals with human rights and democracy promotion. I specifically work on the program of Cuba Uh, program that has been running for 10 years of support to the independent civil society in Cuba and of trying to raise the awareness about Cuban issues in Europe and trying to make some recommendations to European politicians what to do about Cuba. Ó, ez nagyon jó. Kicsit a tolmás ilyenkor is saját gondolatait beleszövi, tehát Kubáról lesz szó. Még jó, hogy készültünk kubai zenével. Ezt azért mondtam, mert Krisztina Pomerova, ha jól mondom, de biztos rosszul mondtam, már rázza a fejét, tehát ő egy, egy nagy NGO, tehát nem kormányzati társadalmi szervezetet képvisel, ami úgynevezett az emberek, az, akiknek szükségük van valamire, emberek people in need angolul, hát magyarul, tehát olyan embereken segítenek, akik, akik, akik szükségét érzik, hogy valaki támogassa, a őket. Ez egy elég sokrétű, sokfajta tevékenységű szervezet, amelynek egy része, hogy próbálják a tapasztalataikat átadni más országoknak, illetve segíteni például a demokratikus átalakulást. Az ő kifejezett területe Kuba, és tíz éve gyakorlatilag folytatódik ez a program, és ez egy jó, mert ez lett volna nekem kérdés, hogy mennyiben egy régi program, vagy most pedig egyfajta új program as. Okay, I'm just commenting just some things. I'm translating, but also commenting the Cuba that it would be nice because then if we have a topic and somehow I was prepared and we have Cuban music. And also I mentioned that you are making on this program of, of these people in need NGO for 10 years on Cuba. So it means because it would have been my one of the first questions. It is something new something about some changes in the foreign policy of the US government, so they are promoting this, or then it, I can understand that actually it's not so new, so there was this kind of development aid and sharing experience already on. Angolul megint elmondtam hogy gyakorlatilag hasonló, amit magyarul a lényeg az, hogy Kubáról lesz szó, és majd inkább ebből majd a társadalmásban fogunk részletekbe bemenni. Lényeg az, hogy tíz éve folytatódik, tehát nem egy mostani újfajta dologról van szó, ami esetleg nagyon szorosan kapcsolódna az amerikai külpolitikának a utóbbi években nagyon megerősödött érdeklődésére az iránt, hogy Kubában hogyan fog megtörténni az átmenet Fidel Castro után. And Jan? Hello. Yes. Hi, now can you talk about your organization, who are you representing here? Yes. Jan Marian, a következő vendégünk. Uh, yes, I'm representing the Civic Belarus Association, which is one of the Czech NGOs uh, working in the field of uh, democracy promotion in Belarus. Uh, our aim is to support Belarusian opposition, Belarusian democratic forces, and civic society. And uh, we have two large international projects we are participating in. The first one is the European Radio for Belarus, which is based in Warsaw and it's broadcasting to Belarusian territory and offering Belarusians independent information and um, attractive program. And the other is Human Rights House based in Vilnius, which serves as a facility for seminars and other activities arranged by Belarusian democratic NGOs. And we also organize study visits, uh, exchange of information, and we provide moral support to Belarusian democratic forces. Jó, tehát Jan Marian egy másik, ez egy másik cseh szervezetet képvisel, amit úgy hívják, hogy Civic Belarus, tehát uh, magyarul lefordítva Fehér Oroszországi Civil Társadalom, Civil Mozgalom, valamilyen lehetne a neve, nem teljesen szó szerinti fordításban. A lényeg azért a névből kiderül, hogy Fehér Oroszországgal foglalkozik ez a szervezet főként, és talán amit Krisztina Kubában próbál elérni, azt Ján megpróbálja a szervezeten keresztül Belorussziában, Fehér Oroszországban, Belarusban, sokfajta neve van ennek az országnak elérni. A lényeg az, hogy két fő programjuk van, két fő tevékenységük van. Az egyik működik egy, egyfajta rádióadás, ha jól értettem, európai rádió Belorussziáért, Fehér Oroszországért, ez Varsóban működik, és van egy másik Vilniusban, tehát Litvánia fővárosában, ahol pedig egy emberi jogok háza működik, amúgy ez elég jó hangzik, tehát gondolom, és ott elmondta, hogy elsősorban programok, szemináriumok, valószínűleg hasonló megbeszélések vannak, mint itt, és ott elsősorban olyan belorusz, fehér orosz ellenzéki személyiségek, vagy szakértők, emberjogi aktivisták gondolom kapnak teret, és tudják elmondani azt, hogy mi történik Fehér Oké, okay. I was promising to our audience to speak about Burma, but we will speak lots, I think, about Cuba and uh, Belarus, because the situation in many things actually quite similar, I would say, because in a way they are the three countries in a form of dictatorship, all our countries in the region experienced this kind of dictator regimes. They can be different. Maybe the, the flag can be red or other flag, but they are form of governing is dictatorship, no freedoms, no absolute human rights. So then is the question, what can we do? You said that you are making programs for Belarus, for Cuba. I'm sure that for the countries involved, they would say it's like interference in their affairs. The outsider would like to teach us what is democracy when our people they don't know. You have the same questions everywhere. So my first question would be, how do you feel? Countries with the experience of their past of communist legacy, what can we tell them? How can we can hope that there will be changes, and how can we so-called in quote and unquote promote democracy without having these feelings that outside guys try to impose their way of thinking on us. Tehát nagyon röviden lefordítva arról, arról azt mondtam el, hogy ugye, bár én ígértem, hogy Burmáról fogunk beszélni, de itt azt hiszem, a többet fogunk most már a következő adás másik részében beszélni Kubáról és Fehér Oroszországról is, de hát Burma is ebben a tekintetben ugyanaz a kategória diktatúrák nem ö, demokratikus rendszerek, és mi megpróbálunk valamilyen módon ki, ki a maga területén segíteni abban, hogy ez a, ezekben az országban változás történjen, demokratikus átalakulás, az alapvető emberi jók érvényesüljenek. Ugyanakkor mindig megvan az a veszély, nyilván, hogy ezek az országok azt mondják, hogy a külvilág be akar avatkozni, ők akarják rájuk kényszeríteni a saját modelljüket, saját gondolataikat. A mi kelet-közép-európai tapasztalatainkkal hogyan tudjuk ezt a tevékenységet úgy folytatni, hogy mondjuk ezek a veszélyek ne legyenek. So who want to take the lead? Okay, let me let me try to be the first. Uh, I think I think what we do and what we should do is offer information. So we give the people in Belarus, for instance, the chance to get independent information, and then it's up to them what they what they what they feel about it and what they do about it. And I think our role as Central European states with certain transformation experience is is first of all to talk about our mistakes or what we did wrong or uh, to give advice or our experience what should we avoid or what should Belarusians or Cubans avoid during their transformation period. Tehát azt mondta Ján, hogy itt szerint a legfontosabb feladat, hogy egyfajta fórumot teremtsünk el, mondjuk az információkat, például Fehérország esetében, hogy a fehér orosz emberek tudják, hogy mi történik, mi a helyzet, és utána ők eldöntsék, hogy, hogy hogyan kezelik ezeket az információkat, mi el tudjuk mondani, hogy a mi tapasztalataink, a mi átalakulásunk hogyan történt, és talán egy nagyon fontos másik része az információkon túl az, hogy, hogy felhívjuk a figyelmeket, figyelmünket, meg az ők figyelmét azokra a hibákra, amiket mi elkövettünk, tehát ezek a hibák ne ismétlődjenek meg. You mentioned I'm still I, we are looking at Christina. She wants to talk about Cuba. We'll get it done. I will dedicate at least 30 minutes for Cuba. But just you mentioned mistakes. Uh, so what are the mistakes you you like you would call their attention not to repeat? Tehát Jan említette a hibákat. Milyen hibák az, amik a tapasztalat alapján, ami, amire fel tudja hívni a figyelmét mondjuk Felhér Orszországban ne kövessék el, ne lépjenek ugyanabba a csapdába? Well, maybe in the case of Czechoslovakia or the Czech Republic, the legal framework or the reform of law systems and law enforcement was underestimated because the priority number one was economic transformation, and what we had were uh, legal organizations or legal institutions lagging behind this economic development. So I think I think legal framework or reform of law enforcement law system. This is probably one of our priorities or something we should, for instance, tell the Belarusians. Azt mondja, hogy egyik, egyik szerinte egyik fontos tapasztalat, hogy Csehszlovákia és Csehország esetében, hogy túlzottan a gazdasági átalakulás annak a prioritása volt előtérben, és például a igazságügyi átalakítás, a, a jogrendszer átalakítása egy kicsit háttérbe szorult, nem ez volt az első, és most utólag visszanézve talán jobb lett volna, hogy erre nagyobb figyelmet fordítanak nem csak a gazdaság, a gazdaság átalakítása lett volna az első sorban. Oké, okay, I give now the word Christina. Let's talk about Cuba. Tehát Christina, Cuba. Uh, I'm gonna try to answer your question. How do they see our work as the Central and Eastern European country? I think having the totalitarian, totalitarian experience is an advantage that we have in working in those countries. And uh, our organization was founded with the idea it was founded by former dissidents and former underground journalists. So, with the idea, we should now return the help that we were given during the communism, communist Czechoslovakia. So, this is basis for our our projects and. Basically, if I traveled to Cuba or when I traveled to Cuba, one of the fir first questions that I was asked was like, "How did the transition in your country go?" Because we are in the same under the same regime as you were, and we are trying to have the same democratic change like you had. So our know-how or experience of trans transition to democracy is uh, a big interest of Cubans and of Belarusians and of Burmese as well because all transitions from totalitarian regime to democracy have similarities. And just like Jan said, we can at least point out all the problems they will have to sh- uh, solve and show them our mistakes. So, it, so, so they, know that, it. They, that they know it and they avoid it. Yeah. Tehát azt mondja Krisztina, hogy hát a legfontosabb az, hogy ez a totalitárius örökség, ami ugye itt átment mindegyik ország a térségben ugye hasonló helyzetből, tehát egy totalitárius rendszerből lett demokratikus, tehát ennek az átalakulásnak a tapasztalatai az a legfontosabb, amit mi át tudunk adni, hiszen átéltük, amikor kérdeznek minket Kubában, vagy akár Fehér Oroszországban, hogy hogyan értétek el, hogyan tudtátok megváltoztatni, és mi is egy hasonló rendszert szeretnénk valamikor, akkor el tudjuk mondani, hogy ez hogy történt nálunk, miképpen ment ez végbe. Talán ez egyik legfontosabb, és felhívta figyelmet arra, hogy az ő szervezetét, amelyet megalakítottak, az többek között olyan úgymond a régen disszidensnek nevezett újságírók és politikai aktivisták hozták létre, akik valamikor a régi csehszlovák rendszerben a demokratikus átalakulásért küzdöttek, ennek voltak a harcosai, tehát saját tapasztalataikat tudják átadni ebben a tekintetben, és itt nagy egyetértés volt Jánnal is, hogy igen, ez, ez a tapasztalatcsere, amit ők meg tudnak tenni. Yes, uh, this is the transition, but if I were a Cuban, and uh, uh, white Russian. I would also ask, okay, how you achieve these changes, but also I ask the people and on yourself. So do you think that it's it's much better the system because they, if they have some information, well, now the situation, I guess, in, in, Belarus and Cuba is not that they have very wide sources of information. But if they have the information first, okay, we want to change this. We, of course, we have better life. We want to travel freely. We want to have human rights. But also, we would like to have a good level of life. And then if they ask, they would say, okay, you can say it. Oh, now it's everything is fine. Ask or the people of the Czech Republic or people of, of, of Hungary that they live better because be, this will be, I think, the second question. I think everybody will agree that we need liberty that's out of question. Everybody wants to have the rights to do whatever they can do within the legal framework, but also they want to have a good life. So what will be your answer on this? Tehát az én kérdésem az volt, hogy valószínűleg mindenki, mind Fehér Oroszországban, Kubában egyetértenek abba, hogy szabadságot akarnak, olyan országot akarnak, ahol elmondhatják véleményüket, utazhatnak, tehát nyilván, amit látnak úgymond a szabad világban, ez egy normális, és valószínűleg ebben nem lenne igazán vita, de a másik része, a második kérdés biztos utána az, hogy is jobban éltek most ezekben az országokban, Csehországban, Magyarországon az emberek élhetnek, életszínvonaluk, milyen biztos ez lenne a második kérdés, tehát tudnak ebben a tekintetben valami választ adni nekik. Of course, that one of the first things that we mention is not to have big expectations because democracy and free market economy cannot be built within days or weeks or months, not even years. I don't think the transition has ended even after 17 years. So we we try to warn Cubans to not to have big expectations and try to solve as many problems or to open as many questions as possible and not to rush on on the way because this is what I what I think that Czech experience is that we have. Uh, uh, rushed some things such as the legal reform and uh, now we are paying the the price for it but at the same time if if they ask me is the life better of course it is and i believe that it's better for the majority of the society for <laughs> I would say 90, 99% of, of people that it's not only the possibility to travel, but the whole economic level has been risen that people are able to do what they want to do, are able to say what they want to say. But I do understand that it is a problem to get freedom suddenly, and with freedom comes responsibility. And that's one of the things that we try to remind people that it's not only you are free to do something, but you're responsible for the things that you do, and you're responsible for the evolution or the development of your country. So you have to be aware of this when you're starting with the big changes and with the big enthusiasm. Uh, itt is a végén én fogunk kezdeni, hogy nagyon fontos, hogy azt mondta, hogy azt kell egyrészt tudni mindenkinek, hogy a szabadság az egy fontos jó dolog, de a szabadság az felelősséggel is jár, tehát mindenkinek tudnia kell, hogy majd, ha meg lesz úgymond szabadság, tehát az alapvető jogokkal mindenki élhet, akkor ezekkel úgy is kell élni, hogy, hogy ez tényleg mindenkinek a jogát biztosítsa és ne sértse. Ez egy cseh tapasztalat, hogy bizony ez, ez sokszor gondot okozhat. Másik, és alapvető, amivel kezdte Krisztina, hogy, hogy azért ne legyenek túlzott várakozások, hogy itt egy-két nap alatt, még ha meg, bekövetkezik a remélt változás, hogy itt minden jobb lesz, nem nem lehet ezt egy-két nap alatt, egy-két év alatt kiépíteni, az, ami hiányzott éveken, évtizedeken át, tehát türelemmel kell egy picit a változások iránt lenni, tehát nem megy egyik napra a másikra. A saját cseh tapasztalat az volt például, hogy a jogi rendszer, az igazságszolgáltatás átalakításában egy kicsit elsiették a dolgokat, nem volt ez egy kérlelt, folyamatos változtatás, és ennek a levét úgymond is a cseh társadalom. És a másik kérdés, a adott válasz, hogy jobban élnek el, tudja mondani, azt mondta, hogy ő meggyőződése azért, hogy a csehek többsége, sőt 99%-a, 99%-a jobban él. Now Jan is continuing, uh, I was this 99% I will, as a journalist I will definitely question because I think that the, it's as far as Hungary is concerned, if you ask, make a poll, at least I, am, I would say more than half of the population would say that they who lived in the period of totalitarian regime, as far as economic condition concerned, they would say that they live better. But still, majority prefers the system of now. But as far as living standards concerned, in Hungary, I don't know it's in the Czech Republic precisely, but I'm sure that half or almost half of the population would say, especially the old generation, that their life is much much worse now. Tehát azt voltam, csak egy kis kitérő mindjárt Ján folytathatja, hogy ez a 99%-ot, mint újságér, ez biztos, hogy bele fogok kötni, mert ha a magyar tapasztalatokból indulunk ki, Felmérések szerint több, mint az ország lakosságának fele, különösen azok a generációk, akik átélték a kommunizmus éveit is, és most a demokrácia úgymond éveit is, a saját életszínvonalokat tekintve azt mondják, hogy rosszabbul élnek, mint korábban, annak kell, hogy a többség közülük is azt mondja, hogy azért ez a rendszer jobb és szabadabb, de az életszínvonalat tekintve bizony-bizony nagyon nagy az elkeseredettség. So, now it's young. Oh. I think I think Czechs love to complain about everything, uh, and uh, it's our habit. Yeah, it's, it's Hungarian. You don't. It's, it maybe it's central. It's Central European, but uh, still you can see uh, you can see, and and there are many people who still think that it used to be better 20 years ago th- than it is now. But I think I would even say that majority is is, is, happy about what's going on. I, don't know the exact numbers, you know, but uh, still, and you can see that much has changed, and that's why we still use this opportunity because Belarusians can travel abroad. So we try to bring some of them to the Czech Republic so they see how it looks like, and they are not influenced by the official propaganda then, and they might see all the problems, but all the changes as well. Hát Jan azt mondja azért az ő meggyőződése, hogy persze ilyen nyilván vannak, akik elégedetlenek, de azért a többség az azt látja, hogy azért jobb, jobban élnek minden gonddal és problémával együtt, és például a fehér az emberek utazhatnak, tehát el tudnak utazni mondjuk Csehországba, és láthatják, el tudják emel tudják nézni, hogy, hogy mik vannak az országban, beszélni tudnak emberekkel, tehát saját szemükkel tudnak meggyőződni arról, nem csak, hogy ez egyfajta propaganda, hanem tényleg látják, hogy, hogy mik, mik voltak a változások és mik voltak a következményei, de nyilvánvaló, hogy ezek az átalakulásoknak azért vannak valamilyen formában vesztesei. So, let's talk about then another issue concerning like Cuba. They Many times you say that this uh, organization was set up like 10 years ago to promote democracy, giving up your experiences, also set up by dissidents who had their experience how to keep up and fight with secret police and try to get the information for the world. But also many people saying that, like as far as Cuba is concerned, a bit it's some organizations out of touch of the reality of the Latin American changes, the Latin American continent, because there are many dictatorships and there were also other changes systems. I could say I could call the example of Mexico, which called for 60 years as the perfect democratic dictatorship. There was one party system. It's very close alliance with the United States. There were political prisoners. There are political prisoners, more than 500. And there are the countries. We can call from Venezuela, Argentina, Brazil, Chile, Fujimori, everybody so they say, why it's just Cuba? Why these organizations are trying to focus on Cuba? I can understand because this is like the socialist country, so maybe this is the response. But but many times they think you are just pick up one country, and then it's very close to the strategy and the politics of the government much stronger on that continent is the U.S. government. So when say, okay, there is Cuba, we know that's dictatorship, we know Fidel Castro, but there are others. Why do don't make fuss about them? I'm just translating. Tehát most, hogy az volt, és hogy Kubáról beszéljünk, hogy nem minden olyan szép legyen, Ugye Kubával kapcsolatban sokan elmondják, hogy igen, persze Kubában diktatúra van, de hát van ott más diktatúra is, tehát hogy azok a szervezetek, amelyek foglalkoznak például ilyen kubai átalakulással, a kubai demokratikus átalakulás segítésével, vagy éppen a kubai rendszer bírálatával. Sokan úgy érik, hogy nem veszik figyelembe a latin-amerikai realitásokat. Az, hogy ott hány diktatúra volt, volt úgynevezett a legdemokratikusabb, legtökéletesebb diktatúrának emlegetett Mexikó, ahol 60 évig egy párt kormányzott, ahol politikai elítéltek vannak, jelenleg is egyes hírek szerint több száz, akár ezer politikai fogó is van, de hivatalosan ugye nem, és ez nagyon jó kapcsolata volt, ugye a mexikói kormány például az amerikai kormányjal, amely ellenben ostorozza Kubát, de beszéltünk Venezueláról, beszéltünk Fujimori, Perujáról, Chiléről, Brazíliáról, tehát hogy egy kicsit a latinamerikai kontextusból ki van választva egy ország, Kuba, és az nagyon közelinek tűnik ahhoz a politikához, amit az Egyesült Államok folytat a térségben, tehát Kuba egy picit politikai kérdés is. Miért? Why? So you're right that Latin America seems very far from Central Europe and the history or geography does not make much connection, but uh, the system that's built in Cuba was built in the 60s based on the Soviet system. The, the, regime is very much similar to the communist regime that we used to have in our Central and Eastern European countries. Of course, all the regimes were slightly different. But uh, the similarities of working of the secret police, of the army power, of the of the economic system, which is centrally planned economy, which is in the hands of the of the elite, is very similar. So basically, the opposition now and the, is working in a very similar way, which I don't think it's only because it's a communist regime, but it's a totalitarian regime that there is very similar activities that the opposition can do. But most importantly, the transition to democracy from this system be, will be similar to ours because they have implemented the communist regime that's one of the one of the main reasons and, uh, that why we are involved with Cuba because we feel the similarities are big and the advantage of us giving the, the experience is, is here and that's the reason. Amit Krisztina mondja, hogy a legfontosabb ok az, hogy éppen Kubával foglalkoznak, és nem más Latin-Amerikai országgal. Nyilván van az, hogy hát azért a kubai rendszer maga az egy nagyon hasonlatos, ami itt kelet-közép-európában létrejött a 60-as években, kicsit korábban amúgy, tehát ez a szovjet típusú rendszer, ugyanúgy működteti a titkosszolgálat, mint ahogy nem teljesen ugyanúgy, de ezt, ahogy ezt mi itt megtapasztaltuk mondjuk Csehszlovákiában is, a hadsereg szerepe, a párt szerepe, tehát ezek a dolgok, ezek nagyon hasonlatosak, tehát nyilván, hogy egyrészt van egy totalitáriás állam, de egy másrészt pedig van egyfajta kommunista rendszer, és ebben a tekintetben ugye azért Kuba valahol egy egyedi Latin Amerikában, tehát nyilván vagy amit mi átéltünk és amit mi megtapasztaltunk, az, az indokolja azt, hogy miért foglalkozunk Kubával. Uh, yes, I think I, I expected this answer. Yeah, I give you, and you can tell the, but I cannot uh, uh, like go away when we talk about Cuba, and that's for me it's very strange because last time the, the also the Slovak uh, uh, lecturer Martin Pasiak he mentioned he's also a program officer, maybe you know him on Cuba, and he mentioned also Cuba, and it was very curious for me. I do understand this the Czech Slovak experience very similar things totalitarian regime. But he mentioned that the world doesn't know that there are so many political prisoners in Cuba, which is true, there are the, the how many it's different some sources they have 50 70 300 even if there is one it's it's problem but anyway but I've said you cannot talk about Cuba if you don't mention Guantanamo. You cannot talk about democratic uh, changes and torture and political prisoners were just there, actually on Cuban territory. I do not want to get into the data. There are Guantanamo. And if you don't talk about Guantanamo and just mentioning Cuba, I, I think it seems for many outside people that it's very biased, especially Latin America, where for them they don't know, I think, too much about the Cuban reality as the communist regime how it works. But for them, Cuba is a model. One is country standing up against the United States, suffering an embargo. So you should something to do with the question what is about embargo, and also country with all these dictatorship still has a health service system, educational service, which is outstanding in the reality of in the reality of Latin American countries. But I can mention I visited several times, but you have 10, 30 millions of people, like in Mexico, who are lacking the basic assistance of medical help, medical care. So how can you argue also that apart from this, it's not just something good and bad, of course, the dictatorship, but there are something maybe you should you should acknowledge. Tehát a kérdés arra vonatkozott, hogy a Kubánál kapcsolatban, hogy ne legyen nagyon egyoldalú a kép, azért ezt mindig szemére vetik a világnak. Nem lehet Kubáról beszélni, demokratikus átalakulásról, kubai diktatúráról, ha nem említjük meg Vantanamót, ha nem beszélünk a blokádról, ha nem beszélünk arról, hogy Kuba azért Latin Amerikában is a világ nagyok sérzén egy modell, egyrészt egy ország, amely szembeszállt az Egyesült Államokkal, az amerikai politikával, és nem hagyta, hogy maga alá gyűrje mindegy, hogy mi fajta részletek mellett milyen politikai megfontolások, de ez azért tény. És a másik része pedig, hogy azért a kubai rendszernek a diktatúra mellett van olyan része, amely modellnek tekinthető, latin-amerikai körülmények között, tehát például az egészségügyi ellátás, a szociális rendszer, az oktatás, hogy ebben gyakorlatilag az ország többsége szinte mindenki részesedik, és ez, ez nagyon nagas színvonalak számít latin-amerikai körülmények között, ha csak mondtam Mexikó példáját, ahol statisztikák szerint 20-30 millió embernek az alapvető orvosi ellátással is gondja van, nem tudja nem tudják ebben részesíteni. Tehát mennyiben tudja ezt a realitást figyelembe venni egy szervezet, hogy nem csak fekete és fehér itt a kép. Um, I don't think we're biased if we don't talk about Guantanamo. Actually, we do talk about Guantanamo, and we do talk about embargo. And if you, you ask me, Guantanamo, that's, it that's is, it is wrong, and it is a problem that's happening. The same thing I will say about the embargo that I don't think embargo will solve the problem of Cuban regime. But if you talk in the whole context of Cuba, I think still the biggest problem is the regime in Cuba, and it is a major violation of human rights of all citizens. And we are not speaking only about the 320, I believe now, political prisoners declared by the international organizations and thousands of people who are forced to be in working camps in Cuba. But we're con- talking about 11 million of Cubans who are living on the island, not able to express what they want to what to express, not able to study, to work, to travel, to even think freely, almost and who are being deprived their, hum- their, their basic rights and being deprived economic development. So comparing to this uh, to what is happening to, in Guantanamo, yes, it's a problem, but also our advantage is of having the totalitarian experience. So that's why we're trying to, to, to work on. That's why we're trying to work inside of Cuba with the political opposition against the regime of Castro. And I will I will not turn around if you ask me about Guantanamo. I will tell you that I'm against Guantanamo and the problem, but I believe our strength is in working with Cuban opposition against the regime. Uh, second thing you said about Latin America that uh, you said it yourself. They don't know about the reality in Cuba you said something about outstanding healthcare and education system comparing to other Latin American countries. I've traveled in Latin American countries. Cuba's healthcare and education system is not outstanding. It is a propaganda. You are entitled to go to a doctor, but if when you come to a doctor, you don't get any medicine because he just simply doesn't have any medicine. If you go to school, you just learn about the propaganda of Fidel Castro. You're not free to learn what you want to learn. Yes, you learn to write and read and count but you don't have a free education system like we have in Central and Eastern Europe. So this is some misunderstanding of the reality in Cuba, which is presented in all over Latin America and makes Cuba a paradise for Latin Americans and the one enemy of the United States that stood up for so much, such a long time against the United States. But I think it's all a, a completely twisted reality presented by this propaganda. Oké, okay, Krisztina, akkor a végével kezdem megint. I'm starting the translation from the end. Tehát ő úgy látja azért, hogy nagyon sok ebből, ami, hogy a kubai oktatási rendszer, meg a kubai egészségi rendszer, hogy milyen szuper, meg milyen jó. Latin Amerikában ez a kép alakult ki, ennek oka lehet az, amit én említettem a fordításban és a kommentárban, hogy, hogy azért a latin amerikai lakosság többsége nem nagyon tudja a hogy mi is pontosan a helyzet Kubában, hiszen információk azért végül is ezeken a propaganda csatornákon keresztül érkeznek, és ő azt mondta, hogy volt látogató több helyen, Latin Amerika több országában, is egyáltalán nem kitűnő ez a kubai orvosi rendszer. El lehet jutni egy orvoshoz, de ha nincs gyógyszer, akkor nem sokat ér ez a egészségügyi rendszer. Tehát azt mondja, hogy a kubai realitás azért nem ugyanaz, mint amit a propaganda kép sugároz, ez, a, ez Krisztina és a szervezet véleménye, a másik része pedig az azért, hogy ők nyilvánvalóan, hogy a, a csehországi tapasztalatokat tudják elmondani, és ők nyilvánvalóan, hogy tudva Guantanamo-ról is ő személyesen azt mondja, hogy nem jó dolog, de a lényegre koncentrálva Kuba ez egy diktatórikus rendszer, az emberek nem élnek szabadon, 11 millió kubai nem él szabadon, itt nem csak a 350 vagy 70 politikai elítélt a kérdéses, nem csak az a több ezer, aki munkatáborokban kényszerítik a, a, a diktatúra rendszere, hogy ott gyakorlatilag kényszermunkát végezzenek, hanem a 11 millió kubai sorsa, akik nem élhetnek szabadon, és nem alkotják azt a életet, amit megtetnek. I can make a good debate on Cuba, but, but it's now your turn because just one small comment. I mean, it's very difficult to, to argue something when we have very limited access to information. I, I do agree, like with Cuba, because I mean, you should go there and to make a field trip, and the people should see, and then you can compare when you have the right. So we know that's not possible but but also I do know I've traveled a lot in Mexico. I've traveled a lot in, in South America, not so much, but but I've seen the reality that you don't have a doctor for 50, 100 kilometers area in the mountains. In the village, you have not got electricity. So these are also the reality. I, I do agree that, of course, the picture is not bright, not the same as you can see some documentaries made by Americans, famous Michael Moore, that you go to the hospital and you got treatment. Of course, this is propaganda also. But still, the reality and also the facts you can check, we can check the expectancy of life, how many babies are born. So there are certain figures of the statistics. But statistics, we know Churchill can be also, for whatever purpose, to be manipulated. But there are certain things I think it says uh, I don't think it's outstanding the health system, but at least very basic level, it's more accessible for 11 millions of Cubans than in many countries of Central or South America. I do think there are big differences if you talk about grantees, It depends how much money you have. You can have excellent healthcare system in, in, in Latin America, and if you don't have money, you can die on the street. I'm just translating, and Jan. Egy kicsit uh, a kommentárba is beleve, mert mondtam, hogy ezen el tudunk sokáig vitatkozni, egy biztos, hogy az információkban nem vagyunk annyira a birtokában, hogy megítéljük, milyen pontosan a kubai helyzet, hisz Kubába zárt ország, diktatúra, nem tudjuk igazán összehasonlítani, mindenki el tudja mondani a saját tapasztalatát, ő mit látott, de vannak azért bizonyos dolgok, amit mondjuk mert Churchill óta tudjuk, hogy a, a hamisított statisztika a legjobb statisztika, de az biztos, hogy, hogy van, amit azért össze lehet hasonlítani, hogy mennyi a várható élettartam, hány ember tud eljutni, hány ember, hány gyerek születik, mennyi a halálozási ráta, mennyi a gyermekszületésnél a halálozási ráta. Tehát ezeket azért valami össze lehet vetni, és egy biztos lehet, biztos, hogy a kubai mondjuk egészségügyi rendszer az nem egy kitűnőség, amit a propaganda állít róla, de az biztos, hogy a 11 millió kubai számára még mindig nagyobb elérés jelent, mint nagyon sok latinamerikai ország szegényei számára, ahol 100 kilométeres körzetben nincs orvos. So, Jan. Well, yes, I, I would just uh, I would just make one point probably because that's why I think our socialist experience is relevant to what we do now because as to the as to the healthcare issue, you know, in communist Czechoslovakia, and I believe it, was the same in Hungary as well. We actually had officially generally uh, available system of healthcare which was free, you know, and uh, also and we, we even had some first class experts and technologies available, but it was not obviously available to everyone, and at the end of the day, it was not free. yes because people had, had, to pay for it to get into this treatment and so on so so that's why probably we we can we can share this experience and nothing is black and white obviously Megint a végével kezdve a fordítás, tehát semmi nem fekete és fehér, mondja Janis, de azért ezt kell megnézni, hogy azért át tudjuk adni mi azokat a tapasztalatokat, amiket mi, mi megszenvedtünk ezekben az országban. Nálunk is volt ez az úgynevezett ingyenes egészségügyi ellátás, ami állítólag mindenkinek ugyanazt a színvonalat biztosította, de, de valójában ezt mi is tudjuk, hogy egyrészt eh, hiába voltak ott bizonyos eszközök, ez nem volt mindenki számára elérhető, és a végén a, a, a nagy történet végén azért nem volt ez mindenki számára ingyenes, és nem volt ez az a fajta kép, mint amit a külvilág számára ezek az országok, a szocialista országok sugároztak. Well, we get deep in a problem because Hungary now there is a big debate about the healthcare system, and I know that in the Czech Republic, like experience is also like privatizing whatever, and actually now it's very interesting question what is the experience we can pass because in Hungary I feel that 80 90% of the population is is still rejecting this idea of getting private companies in the healthcare system, privatizing hospitals. There are big protests going on. All trade unions from left to right, they are together. So I think that it's it needs a serious debate. What is free healthcare system? Whether it's really free? We have here the jalapenos when you actually give money for the doctors. I'm quite sure maybe it's Cuba. It's, you can tell about. Maybe it's working the same way. So if you want really a good treatment, you should pay this is also the reality. This is the reality of these socialist countries. But I don't think so. We will have time for this. Maybe next time. Tehát azt mondtam sajnos, hogy hú, hát itt belecsöppentünk egy jó kis polémiába az rendszer átalakítása, hisz Magyarországon ugye ez most napi renden van, és azért a magyar felmérések szerint a lakosság 80%-a nem akar lemondani az úgynevezett ingyenes egészségügyi ellátása rendszerről, ami ugye a szolidaritás alapon működik, vita van, hogy lehet-e engedjenek be profit érdekelt biztosítókat, az egészségügybe privatizálnak kórházakat, és ebben azért úgy tűnik, hogy baltó jobbik például a szakszervezeteket illetően elég egyértelmű az elutasítás, és az emberek is azt mondják, hogy erről nem akarnak lemondani, hogy akkor mindenki tudja, hogy ez az úgynevezett ingyenes orvosi ellátás Magyarországon is csak kérdőjelesen létezett, nagyon sok tekintetben is hálapénz ott van, és valószínűleg Kubában is azért kérdeztem Krisztinánál, hogy ott is fizetni kell, ha valaki külön vagy igazi szolgáltatást akar. Just very short. So is this extra money exists according to your knowledge in Cuba? So you pay extra the money if you want. Bribing, definitely. Well, in, in Hungary, no, it's not called bribing. If you do after, which is for me, yeah, I do agree it's bribe, and it's still existing in this free free capitalist country, the same system as it we had before. But if you give it after, it's not a bribe. Tehát ezt mondtam csak, hogy itt, ha utána adja az orvosnak, ez nem számít hivatalosan korrupciónak, de hát ez az. Tehát létezik. Oké, okay, so how is it in Cuba? I don't, I don't know how the, what the Hungarian experience is in. In Cuba, yes, you have a doctor in every small town, but what good is a doctor if you come to him and he tells you what problem you have, but he cannot give you any treatment? and he cannot send you on any treatment. This is how bad the Why healthcare system in Cuban Cuba is. Why he so cannot send? Because they don't have the, the they don't have any resources, financial resources. Common Cubans don't get financial means, or like the common hospitals don't get finances for operations. Finances are for hospitals for foreigners and for the Cuban elite. That's that's what was shown in the famous film Sicko by Michael Moore. Igen, azt mondja itt, hogy igen, hát egyrészt, hogy ez ugyanúgy Kubában működik, ahogy akkor itt Magyarországon is megszoktuk, de még rosszabb a helyzet, mert valóban minden kisvárosban, faluban van egy orvos, tehát oda lehet menni, ez valóban igaz, csak hogy az orvos nem tud utána mit csinálni, mert nincsenek a megfelelő eszközök, nem tudja tovább küldeni kórházba. Ugye erre rákérdeztem, hogy miért van ez, hát azt mondja, mert hogy a, igazán ezek a kórházak, amelyek fel vannak szerelve, és ahol el tudják látni a betegeket, ez vagy külföldieknek vannak fenntartva, vagy pedig a kubai elit számára, tehát a sokat emlegetett Michael Moore-féle filmben ezt a, ezt a külföldieknek fenntartott, vagy elitnek fenntartott kórház látták, de ez nem, nem az igazi kép. So then if you say this, that's very important again, information, information. We, to judge it whether it's good, bad, you need real information. Tehát arra kérdezek, hogy itt akkor azt jelenti, hogy azt eltudni, hogy, hogy most jó vagy rossz, igaz vagy nem igaz, kell megbízható, hiteles információ. What can you do to have like correct information and not to be seen that you are an agent of whatever objective, whatever organization, because that's, that's I can think will be a real question. Tehát hogyan lehet elérni, hogy ezek az információk átmenjenek, és ne lehessen úgy látni valakit, hogy valakinek a, a That's very difficult because free information getting to Cuba or outside of Cuba is uh, very difficult to get. You mentioned statistics that the statistics in Cuba sound great, come on, how good were statistics in communist Hungary? We were officially on statistics. We were like some of the healthiest countries, some of the happiest countries in the Central and Eastern Europe. So, of, of course, the statistics is being twisted. And I do have friends, Cubans, doctors, who were explaining to me how life expectancy uh, statistics are being changed, how uh, child mortality statistics are being changed. So you cannot really trust the official statistics, which are, for example, statistics that are coming to the United Nations. What you can do to get more information, there is already enough information portals, mainly internet servers, that provide free information uh, from Cuba. I would suggest cubanet.org, which is a Miami based uh, information source. There is uh, other European-based ones. But if you are searching for the free information, you will find it's supplied by Cubans who are living in exile, for example, who are in connection with independent journalists in Cuba, etc. But of course, completely objective information. <laughs> My suggestion is go to Cuba and, and, and see for yourself, like, and talk to people. Tehát azt mondja Krisztina, hogy ezek a inf, csak hogy megpróbálom egy kicsit rövidíteni időben is néz beleférjen. Tehát ez a statisztikák, amit a kubai rendszer is produkál, ezt megszoktuk mi is. Ezek gyakorlatilag manipulált, nem a valós helyzetet tükrözik. Átéltük mi is ezekben a szocialista országokban, hogy azt volták, hogy mi milyen szuperül élünk, egészségügyek, milyen jó a statisztikánk, de a valóság teljesen más volt tehát ö, ö, információt szerinte ebben a tekintetben lehet kapni. A kubai emigránsok is üzemeltetnek különféle internet oldalakat, ahol független újságírók segítségével lehet információt kapni, de a legjobb forrásom ugye az, hogyha valaki elmegy Kubába és a saját szemével tapasztalja azt, hogy, hogy milyen ott a helyzet. De a lényeget tekintve az, tehát egyáltalán nem tükrözi a valós helyzetet az, ami szerinte, amit Kubáról bizonyos források említenek. How Belarussal. Yes, uh, well, turning to Belarus, which is our European neighbor, and uh, fortunately it's closer to us and it's easier to work there, and the people can travel, and it's easier to offer and get information from Belarus and to Belarus. I, I just wanted to say that uh, some of these regimes are even more capitalistic than our states European or EU, EU, states are because, for instance, in Belarus, you have most people employed by the state, including nurses, doctors, teachers, all the people working in state companies, which is still still states owns like 70% of the whole economy, and uh, all the people that working there have uh, labor contracts for 11 months only, which have to be renewed every year. So in case you just engage in some opposition activity or independent activity, you just lose your job, which is even more strict than in any other European European country. Itt arról beszélt Ján, hogy hát a Fehér tekintve, ez sok tekintetben Fehér hogy kapitalista, mint más ország, legalábbis abban a tekintetben, itt igazán úgy értettem, államkapitalis, what you were talking, I think it's like state capitalism, the country. Yes. Tehát ez államkapitalista rendszerben, hogy, hogy a, a doktoroktól, ügyvédektől, tanároktól kezdve mindenki gyakorlatilag az állam foglalkoztat, tehát az államtól függnek ezek az emberek, többségük 11 hónapos munkaszerződéssel van foglalkoztatva, tehát ha valaki mondjuk elmegy az utcára és tüntet, az ellenzéknek valamilyen formában, bármilyen megmozdulásán részt vett, vagy éppen csak véleményt nyilvánítja, ez nagyon súlyos szankciókat von maga után. Fehér Oroszországban az egyik ilyen szankció többek között, hogy elveszíti állását. Yes, we can have this information, we know what's going on in the streets of Minsk. We also could see actually when very few times, and the opposition can make any protest in Cuba. It's it's it's brutally it's passed. So these these things of the dictatorship, I think there is no question. So, but we have very few time, and there are so many questions, and even we didn't have any Cuban music, not of course Belarusian music. So, what to do? Well, I, I guess you are kindly invited to continue this talk because I think we cannot make a stop here, really. I don't know how is it available for you, but I will do the best uh, because I think so many questions. I mean, not just about Cuba, but really what can we do about uh, this kind of promotion of democracy and promotion of human rights, and what is the priorities for the organizations, and would be very important if we can continue these discussions. I will maybe arrange if you are not here, but something if you have Skype connections. I will ask my colleagues, and I would like to have like you know kind of conference when you can join by phones and different countries. I will try also to get some Cubans here. We have 28 Cubans who got political asylum, so I would like to try to catch them and they will tell their own stories, their own realities. Elmondtam röviden, hogy mindent szerettünk volna, és mi mindent nem tudunk megvitatni ma, tehát folytatni fogjuk ezt a beszélgetést másokkal, próbálunk esetleg kubai menekülteket, 28 kubai menekült kapott státusz Magyarországon bevonva, egyfajta beszélgetést folytatni, de én állandóan az órára pillantok, sajnos ennyi fér be a mai műsorba, megköszönöm mindenkinek a figyelmét, ez volt a Civil Rádió emberjogi műsora Mindenki joga, Andrea Kristina Ján, thank you for being here, and sorry that we have no more time. But we will continue. Ez volt tehát a Mindenki Joga Civil Rádió Emberjogi műsora. Nagy Navaró Balást hallgatták és hallották, és Gruber Zoli volt a segítségemre. Két hét múlva találkozunk, ugyanebben az időpontban 10 és 12 között. Köszönjük! thank you